Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի Սպեղանի հաղորդաշարն է։ 1987 թվականից ամբողջ աշխարհում մայիսի 31-ին նշվում է որպես առանց ծխախոտի համաշխարհային օր։ որ. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետազոտության համաձայն ծխելու պատճառով առաջացած հիվանդությունները մահվան երկրորդ ամենատարածված պատճառն են։ Ծխախոտի արդյունաբերության վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա հսկայական է եւ աճող։ Ավելորդ ճնշում գործադրելով մեր մոլորակի առանց այն էլ սակավ ռեսուրսների եւ փխրուն էկոհամակարգերի վրա։ Ծխախոտն ամեն տարի սպանում է ավելի քան 8 միլիոն մարդու եւ ոչնչացնում մեր շրջակա միջավայրը, հետագայում վնասելով մարդկանց առողջությանը մշակման, արտադրության, բաշխման, սպառման եւ հետսպառողական թափոնների միջոցով։ Ծխելը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ խնդիրների, ինչպես նաեւ մեր օրգանիզմի համակարգերի վրա երկարաժամկետ ազդեցությունների։ Թեև ծխելը հիմնականում բերում է տարիների ընթացքում նկատվող խնդիրների, սակայն երբեմն դրանք արտահայտվում են անմիջապես։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժիշկ գաստրոենտերոլոգ էնդոսկոպիստ Անուշ Արստամյանի հետ օրվա թեմային համահունչ այսօր զրուցելու ենք ծխախոտի վնասակար ազդեցության մասին։ Բժշկուի ծխախոտի վնասակար ազդեցությունը հայտնի է բոլորին։ Շատ հաճախ ենք լսում ծխելը վնասակար է առողջությանը արտահայտությունն ու զարմանում, որ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր անտարբեր են սեփական առողջության եւ արտաքին տեսքի հանդեպ։ Խոսենք այդ մասին անկախ այն բանից, թե ինչպես եք օգտագործում ծխախոտը, վտանգավոր է ձեր առողջության համար։ Այն վնասում է ինչպես շնչառական համակարգը, այնպես էլ միզարտադրության համակարգը, համի հոտառության վրա է ազդում, մազերի վատ որակի առաջացնում, տեսողության գլացում, իմունային համակարգի վերահայացում, սիրտանոթային համակարգի վերարտադրողական խնդիրներ է առաջացնում եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Ծխախոտային ցանկացած արտադրանքի մեջ առկա են միայն առողջության համար վտանգավոր նյութեր, ացետոնից եւ ყեժից մինչեւ նիկոտին ու ածխածնի երկօքսիդ։ Նյութերը, որոնք մենք շնչում ենք, ազդում են ոչ միայն թոքերի, այլև ամբողջ մարմնի վրա։ Առաջացրած խնդիրները կրում են երկարաժամկետ ազդեցություն։ Թեև ծխելը հիմնականում բերում է տարիների ընթացքում նկատվող խնդիրների, սակայն երբեմն դրանք արտահայտվում են անմիջապես։ Ծխախոտը անդառնալիորեն վնասում է առողջությունը։ Ծխելու ոչ մի ապահով միջոց չկա, փոխարինելով ծխախոտը սիգարով, ծխամորճով կամ նարգիլեով չենք խուսափի առողջական խնդիրներից ցավոք։ Ծխախոտը պարունակում է մոտ 600 բաղադրիչ, որոնցից շատերը կարող են հայտնաբերվել նաև սիգարների եւ նարգիլեի մեջ։ Ըստ ամերիկյան թոքաբանության ասոցիացիայի, երբ այդ բաղադրիչները այրվում են, առաջացնում են ավելի քան 7000 քիմիկատներ։ Այդ քիմիական նյութերից շատերը թունավոր են եւ դրանցից առնվազն 69-ը բարեքաղց գեղածին են, որոնք վնասում են ինչպես ծխողին, այնպես էլ շրջապատում գտնվող մարդկանց, հատկապես կանանց, ովքեր որ հղի են եւ երեխաներին իրենք համարվում են թիրախային խմբեր մի փոքրիկ անդրադարձ կատարեմ հատկապես կանաց շրջանում շատերը սիրում են առողջ թարմ մաշկ ունենալ եւ ավելի գեղեցիկ լինել ավելի երիտասարդ Երևալ Ուրեմն հատկապես նման դեպքում, երբ որ դուք հետևում եք ձեր առողջությանը, ձեր արտաքին տեսքին, պետք է կտրականապես հրաժարվեք ծխելուց, քանի որ ապացուցված է, որ ծխելը անդրադառնում է առաջին հերթին մաշկի վրա եւ կնճիրներ է առաջացնում, մաշկի турգորն է խանգարվում, ակնհայտ երևում է արդեն հատկապես մեծ տարիքի կանանց մոտ ծխելու այդ վատ բացասական հետևանքները։ Ծխելու առավել ակնհայտ նշաններն արտահայտվում են մաշկի փոփոխությունների տեսքով Ծխախոտի ծխի մեջ պարունակվող նյութերը փոխում են մաշկի կառուցվածքը։ Սիրականացված հետազոտությունները ցույց են տվել, որ ծխելը զգալիորեն մեծացնում է քաղցկեղային բջիջների, մաշկի քաղցկեղի առաջացման վտանգն է բարձրացնում։ Եղուները եւս ձեր չեն մնում ծխելու վնասակար հետևանքներից։ Ծխելը մեծացնում է եղունների սնկային հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը եւ նիկոտինն ազդում է նաեւ մազերի վրա ապացուցվել է, որ մազաթափություն եւ ճերմակելուն է նպաստում։ Խոսենք նաեւ այն մասին, թե ինչպիսի ազդեցություն է ունենում ծխելը սիրտ անոթային, վերարտադրողական, մարսողական համակարգերի վրա բերեմ մի քանի օրինակ, ծխախոտի բաղադրիչներից մեկը նիկոտին կոչվող նյութն է։ Նիկոտինը վարկաների ընթացքում հասնելով ուղեղին ստիպում է ավելի աշխույժ զգալ, բայց քանի որ այդ ազդեցությունը կարճաժամկետ է, ապա որոշ ժամանակ անց մենք ավելի հոգնած ենք զգում մեզ։ Նիկոտինը շատ արագ սովորություն է ստեղծում, ինչի արդյունքում մարդիկ ծխելն այնքան դժվար են դադարեցնում։ Նիկոտինից ֆիզիկապես հրաժարվելը կարող է խաթարել նաև կոգնիտիվ գործառույթները եւ առաջացնել անհանգիստ, գրգռված եւ ճնշված վիճակ, կարող է նույնիսկ հանգեցնել գլխացավերի, քնի խանգարումների։ Դե, ամենատարածված ազդեցությունը դա շնչառական համակարգի վրա վատ ազդեցությունն է, ապացուցված է նաեւ ես այսպիսի տվյալներ եւս կարդացել եմ, հիմա կոնկրետ չեմ հիշի աղբյուրը, որ տղամարդկանց շրջանում միզապարկի քաղցկեղի համար համար 1 քաղցկեղածին տարն է նիկոտինը։ Դե, ծխելու ժամանակ այնպիսի նյութեր են մտնում օրգանիզմ, որոնք կարող են վնասել Tokyo. Ժամանակի ընթացքում դա կարող է բերել մի շարք խնդիրների եւ ծխող մարդիկ թոքային հիվանդությունների ավելի մեծ ռիսկի են ենթարկվում, որոնցից են էմֆիզեման, քրոնիկական բրոնխիտը, թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունը, ինչպես նաեւ թոքերի քաղցկեղը։ Ծխախոտից հրաժարվել կարող է հանգեցնել շնչառական ժամանակավոր գեր ծանրաբեռնացության եւ անհանգստության, քանի որ թոքերը եւ օթուղիները սկսում են մաքրվել։ Ծխելը թողնելուց անմիջապես հետո լորձի գերարտադրությունը վկայում է, որ շնչառական համակ կարգը վերականգնվում է եւ երեխաները, որոնց ծնողները ծխում են ավելի հակված են այսպիսի խնդիրներին, ինչպեսիքն են հազը, ասթման, թոքաբորբը եւ բրոնխիտ, այսինքն դուք ծխելով վնասում եք ինչպես ձեր, այնպես էլ ձեր շրջապատում գտնվող ձեր հարազատների առողջությունը։ Նշեմ նաեւ մարսողական համակարգի վրա ինչպիսի ազդեցություն են ունենում, ուրեմն մեծացնում է բերանի, կոկորտի, ըմպանի, կերակրափողի եւ ինթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղի առաջացման վտանգը։ Ծխելն ազդում է նաեւ ինսուլինի վրա, առաջացնելով ինսուլին Ուսումնային կայունություն դա բերում է երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի եւ դրա բարդությունների զարգացմանը եւ շատ հաճախ երբ որ գաստրոենտերոլոգին դիմում են լեզվի գույնի փոփոխության այսպես խնդրով եւ մենք հաճախ ենք ասում որ ստամոք սարքային տրակտը հիմնականում պատճառ չէ որովհետեւ այն հիվանդությունները որոնք առաջացնում են լեզվի գույնի փոփոխություն կամ բերանում տհաճ ամոհոտի զգացողություն են առաջացնում դրանք այնպիսի հիվանդություններ են որոնք արդեն իրենց բարթացման շրջանում են նման գանգատներ առաջացնում եւ համար մեկ պատճառը բերանում տհաճ համի հոտի ու լեզվի գույնի փոփոխության դա եւս ծխելն է հատկապես շատ հաճախ տղամարդիկ երեկոյան եթե անգամ կատարում են բերանի խորոչի բավարար հիգիենա կարող են մոռանալ եւ դրանից հետո ծխել ու ծխելուց անմիջապես հետո քնում են եւ արդեն այդ բակտերիաների բազմացումը նման բարագայում շատ արագ է կատարվում եւ առաջանում է եւ լեզվի վրա փառ, ինչպես նաեւ բերանում տհաճ համի հոտի զգացողություն։ Ծխելը առաջացնում է հենց նիկոտինը, որը հիմնական տարն է, բերում է անկների պատի հաստացման, ինչը սահմանափակում է արյան հոսքը։ Ժամանակի ընթացքում անոթների շարունակվող նեղացումը, ինչպես նաեւ դրանց վնասումը կարող է առաջացնել ծայրամասային անոթների հիվանդություններ Ծխելը նպաստում է նաև արյան ճնշման բարձրացմանը, թուլացնում արյանանոթների պատերը, բարձրացնում թրոմբագոյացման հավանականությունը, այս բոլորն իրենց հերթին մեծացնում են կաթվածների առաջացման ռիսկը։ Եվ ծխողների մոտ հաճախ նկատվում է սրտային հիվանդության վատթարացում, եթե նրանք արդեն սրտի անոթների ստենտավորման վիրահատություն կամ սրտի կաթված են ունեցել, հատկապես իրենց մոտ արդեն ռիսկը ավելի է բարձրանում։ Ծխելը ազդում է ոչ միայն մեր, այլև շրջապատի սիրտանոթային համակարգի վրա եւ пассив ծխողները ենթարկվում են բարբերաբար այդ վատ ազդեցությանը ապացուցված է արդեն, որ մահացան ցուցանիշը 3 անգամ ավելի է ՉՑ խողների համեմատ։ Հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնները պնդում են, որ ծխելը, օրինակ Միացյալ Նահանգներում մահվան ամենատարածված կանխելի պատճառն է։ Սովորաբար ծխելու ազդեցությունը անմիջապես չի արտահայտվում, բարդություններն ու վնասները կարող են իհայտ գալ տարիներ, երկար տարիներ անց։ Լավ լուրն էլ այն է, որ ծխելը թողնելը կարող է բերել այդ ազդեցությունների ծխելի վերացմանը։ Ինչպես նշեցի վերևում, ծխելը ազդում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վրա, շնչառական համակարգի, սիրտանոթային համակարգի, ծածկութային համակարգի, դամաշկը, եղունգները, մազերն են, մարսողական համակարգի, վերարտադրողական համակարգի վրա։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ նշենք, թե ինչքան վաստ ազդեցություն ունի հատկապես կանաց շրջանում, ովքեր որ պլանավորում են հղիություն եւ այն պարագայում, երբ որ կինը հղի Андреев – հղիության այդ 9 ամիսների ընթացքում բացասական երևույթները թե կնոջ օրգանիզմի վրա, թե պտղի վրա արդեն ապացուցված փաստ է։ Իհարկե, ծխելուց հրաժարվել, նպես հասկանում ենք, երբեմն դժվար է, բարդ է, ոչ բոլորին է հաջողվում, անգամ կան դեպքեր, երբ այո, գիտակցելով մարդը փորձում է հրաժարվել ծխելուց, բայց մենակով իրեն դա չի ուրեմն հաջողվում։ Այս դեպքում կան բազմաթիվ կենտրոններ, մարդիկ, ովքեր ուսուցիչներ կօգնեն այդ մարդկանց վերջ-վերջո հրաժարվել ծխելուց եւ ծխելուց հրաժարվելու դեպքում կան ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ օգտներ։ Քանի որ ծխելը ազդում է օրգանիզմի յուրաքանչյուր համակարգի վրա, ապա դրանից հրաժարվելն ամենակարևոր քայլը կդառնա դեպի երկար ու երջանիկ կյանք։ Մեկ կետի էլ եմ ուզում անդրադառնամ, որ ծխելը համարվում է հակաբնական կիրք եւ դիտվում է որպես մեղք վնասում է այդ սովորությունը իհարկե հոգուն եթե այսպես ասենք եկեղեցու հայրերը բնորոշում են այն որպես գիրք եւ ասում են քանի մարդը գրքի գերության մեջ է նրա հոգին անընդունակ է վերականգնել աղճատված պատկերը եւ վերադարձնել նախածտեղծ աստվածնա նմանությունը եւ սուրբ հայրերը նման վիճակը անվանում են երկրորդ կռապաշտություն ուրեմն եկեք հրաժարվենք ծխելուց եւ առողջ ապրենք Ծխախոտ օգտագործող մարդկանց ավելի քան 80%-ն ապրում է տնտեսապես ոչ զարգացած երկրներում, որտեղ ծխախոտի հետ կապված հիվանդությունների բեռն ամենամեծն է։ Ծխախոտի մշտական օգտագործումը ուժեղ կախվածություն է առաջացնում ու կայուն բացասական ազդեցություն ունի ծխողի առողջության վրա։ Ինչպես արդեն բժշկուհին նշեց, դժում է նաև չծխողների առողջությունը, որոնք գտնվում են ծխողի կողքին եւ հաճախ ենթարկվում ծխախոտի ծխի ազեցությանը։ Այդ իսկ պատճառով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ ծխախոտի դեմ պայքարի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության շրջանակային կոնվենցիան կոչ են անում երկրներին մշակել ծխախոտային արտադրանքի པարզ փաթեթավորում եւ պիտակավորում։ Այժմ շատ երկրների ծխախոտի տուփերին արկա է մարդու առողջության վրա վնասակար ազդեցությունը ցույց տվող գրություն, ինչպես նաև ծխելուց հրաժարվելու կոչեր պարունակող նկարներ։ Ինչպես աշխարի շատ երկրներում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության հանրապետությունում ծխախոտի օգտագործումը եւ դրա հետևանքով առաջացած հիվանդությունների մահացության բարձր ցուցանիշներին առողջապահական եւ տնտեսական լուրջ խնդիրներ են ստեղծում։ Ծխելուց հրաժարվելն իհարկե դժվար է, բայց բժշկու խորհուրդներով կփորձենք առաջնորդվել, կազմել ծրագիր, որով հնարավոր կլինի ձերբազատվել այդ վնասակար սովորությունից եւ վարել առողջ ապրելակերպ։ Քանի որ ծխելը ազդում է օրգանիզմի յուրաքանչյուր համակարգի վրա, ապա դրանից հրաժարվելը ամենակարևոր քայլը կդառնա դեպի երկար եւ երջանիկ կյանք։ Ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Լիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյան։ Առողջ եղեք։